بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود احلت لكم بهيمه الانعام الا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وانتم حرم Au nom du Dieu de bonté et de miséricorde, croyants, exécutez fidèlement les contrats. Vous sont permis les bestiaux qui ont le sabot fendu, excepté ce qui vous sera récité, ne vous permettant pas la chasse quand vous êtes en territoire sacré.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 Et n'attaquez pas ceux qui se rendent au temple sacré en vue d'une générosité de Dieu et une approbation. Quand vous serez en territoire profane, allez à la chasse, et que la rivalité d'un peuple ne vous pousse pas parce qu'ils vous auront détourné du temple sacré aux crimes et aux exactions.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 les viandes étouffées, la bête qui tombe d'une hauteur ou qui reçoit un coup de corne, ce que dévore le carnassier, excepté ce que vous aurez égorgé régulièrement, ce qui est sacrifié au bel vent et la divination par les flèches. Cela est une dérogation. Aujourd'hui, les infidèles ont perdu tout espoir contre votre religion. Ne les craignez pas et craignez-moi. Aujourd'hui, je vous ai parfait votre religion. J'achève de vous combler de ma grâce et j'approuve pour vous comme religion la soumission à Dieu.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 Que leur est-il permis Dis-leur, vous sont permis les aliments purs. Et les carnassiers auxquels, à la manière des lévriers, vous apprenez de ce que Dieu vous enseigna, nourrissez-vous de ce qu'ils prennent à votre intention et invoquez sur lui le nom de Dieu.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 La nourriture de ceux qui avant vous ont reçu le livre vous est permise, et votre nourriture leur est permise. Et les croyantes de conditions libres et les ingénues d'entre ceux qui avant vous ont reçu le livre. Quand vous leur remettez leur dot en mariage régulier et non en dévergondage ni en amant et maîtresse, quiconque renie la foi, ses œuvres auront été vaines, et en l'autre vie il sera au nombre des perdus.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 Quand vous aurez eu une pollution, lavez-vous le corps. Et quand vous êtes malade ou en voyage, que l'un de vous revienne des lieux où que vous ayez touché les femmes, et que vous ne trouviez pas d'eau, imposez alors les mains sur une surface de terre lisse et pure, et essuyez-vous en la figure et les mains. Dieu ne veut nullement vous mettre à la gêne, mais il veut vous purifier et achever de vous combler de sa grâce. Peut-être serez-vous reconnaissant. واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله Rappelez-vous la grâce de Dieu sur vous et son alliance par laquelle il s'allia à vous lorsque vous dites ⁇ Nous avons entendu et nous obéissons ⁇ Et craignez Dieu car Dieu sait ce que scellent les cœurs.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 Soyez juste, cela est plus près de la piété. Et craignez Dieu, car ce que vous ferez, Dieu le saura. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم. Dieu promet aux croyants qui font de bonnes œuvres qu'ils auront un pardon et une rémunération immense.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 Et Dieu leur dit, je suis avec vous, si vous faites la prière et acquittez la dîme, et si vous ajoutez foi à mes envoyés, leur prêtez assistance, et consentez à Dieu un prêt gracieux, j'expierai pour vous vos fautes, et vous recevrez en des jardins que les fleuves arrosent.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 Ils adultèrent les paroles et ils ont oublié une partie de ce qui leur fut rappelé. Et tu ne cesseras de constater une traîtrise de leur part, excepté parmi eux un petit nombre. Sois donc clément pour eux et pardonne généreusement, car Dieu aime les bienfaiteurs.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 Dis-leur qui donc pourrait-il rien contre Dieu s'il voulait anéantir le Christ, fils de Marie, sa mère et tous ceux qui peuplent la terre C'est à Dieu qu'appartient l'empire de la terre, des cieux et de ce qui est entre eux. Il crée ce qu'il veut, et Dieu est tout-puissant. وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير Nous sommes, disent les Juifs et les chrétiens, les fils de Dieu et ses amis. Dis-leur, pourquoi donc vous supplicient-ils en punition de vos péchés Vous n'êtes que des humains au nombre de ceux qu'il créa. Il pardonne à qui il veut et supplicie qui il veut. C'est à Dieu qu'appartient l'empire de la terre, des cieux et de ce qui est entre eux, et c'est à lui que tout fera retour.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 وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين Il fut un jour que Moïse dit à son peuple, Ô mon peuple, rappelez-vous la grâce de Dieu sur vous lorsqu'il mit parmi vous des prophètes, vous fit roi et vous donna ce qu'il n'a donné à nul autre dans tout l'univers. يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين Ô mon peuple, entrez dans la terre sainte que Dieu vous assigna pour demeure et ne revenez pas sur vos pas, car vous vous en retourneriez à perdition.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 S'ils en sortent, nous entrerons. قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين Franchissez la porte qui garde le pays, dirent alors parmi ceux qui avaient peur.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 Pardon, toi et ton Seigneur, et combattez, car pour nous, nous restons ici à demeure. قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين Seigneur, dit-il, je n'ai d'autorité que sur moi et mon frère. Sépare-nous donc du peuple pervers. قال فإنها محرمة عليهم أربعين سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين Elle leur sera interdite, dit-il, durant quarante ans qu'ils passeront aérés par la terre. Ne t'inquiète donc pas du peuple pervers, واتل عليهم نبأ بني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين et racontent leur histoire des fils d'Adam en toute vérité. Lorsqu'ils offrirent un sacrifice qui fut agréé de l'un d'eux et rejeté à l'autre. Je te tuerai, dit-il. Dieu, lui dit son frère, agréé seulement de ceux qui le craignent. لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين Et si tu lèves la main sur moi pour me tuer, je ne suis pas pour lever la main sur toi et te tuer, car je crains Dieu, le Maître des mondes. Je veux que tu t'en retournes, chargé de mon péché, en plus de ton péché, pour que tu sois au nombre de ceux qui iront au feu. Et tel sera le châtiment des injustes. Il se persuada qu'il pourrait tuer son frère et il le tua.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 Cela est pour eux une ignominie ici-bas. Et ils auront, en l'autre vie, un supplice immense. إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم Excepté ceux qui se repentent avant que vous ne mettiez la main sur eux, car alors sachez que Dieu est pardonneur et miséricordieux. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. Croyant, craignez Dieu, cherchez auprès de lui le rapprochement et combattez dans sa voie. peut-être que vous prospérerez. إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم Les infidèles qui sont morts en infidélité, quand ils auraient chacun le plein contenu de la terre en or, et encore une quantité pareille pour se racheter du supplice du jour de la résurrection, rien ne sera accepté d'eux, et ils auront un supplice douloureux. يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم Ils voudraient sortir du feu et n'en sortiront pas, et ils auront un supplice éternel. والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم Le voleur et la voleuse, coupez-leur la main en punition de ce qu'ils auront perpétré.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 d'entre ceux qui disent par leur bouche Nous sommes croyants, mais qui n'ont pas la foi au cœur, et d'entre les Juifs, grands écouteurs de mensonges et grands écouteurs de certains autres qui ne sont pas venus à toi, adultérant les paroles et disant Si ceci vous est apporté, prenez-le, et s'il ne vous est apporté, alors méfiez-vous. Et celui que Dieu voue à la tentation ne pourra en sa faveur rien contre Dieu. Faisons cela de qui Dieu ne veut pas purifier les cœurs وَإِن تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَنْ يَضُرُّوكَ شَيْئًا وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقَسِطِينَ Grands écouteurs de mensonges et grands mangeurs de mal acquis, viennent à toi, juge-les ou laisse-les, Si tu les laisses, ils ne te nuiront en rien. Et si tu juges, juge-les en toute équité, car Dieu aime les hommes équitables. وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين Et comment te prendraient-ils pour juge alors qu'ils ont la Torah dans laquelle est le jugement de Dieu Et après cela, ils se détournent Tels ne sont pas les croyants.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 Quiconque en fait aumône sera une expiation pour lui, et quiconque ne juge pas par la révélation de Dieu, ceux-là sont les injustes. وقفينا على آثارهم بعيسى ابن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراه وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين Nous fîmes suivre leurs traces par Jésus, fils de Marie, confirmant la Torah qui le précédait, et nous lui donnâmes l'Évangile, dans lequel est une direction et une lumière, confirmant la Torah qui le précède et comme direction et admonition pour ceux qui craignent Dieu. وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون le peuple de l'Évangile juge donc par ce que Dieu révéla en lui, et quiconque ne juge pas par la révélation de Dieu, ceux-là sont les pervers.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 Juge-les donc par la révélation de Dieu et ne suis pas leurs caprices après la vérité qui t'est parvenue. À chacun de vous, nous avons tracé une législation et une voie. Et si Dieu voulait, il ferait de vous un même peuple, mais c'est pour qu'il vous mette à épreuve en ce qu'il vous a donné.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 Ne suis pas leurs caprices et mets-toi en garde. ne te tente au sujet d'une partie de ce que Dieu t'a révélé. S'ils se détournent, sache que Dieu aura voulu les atteindre pour une partie de leurs péchés. Et beaucoup d'entre les hommes sont pervers. Veulent-ils donc le jugement des temps d'ignorance Et qui jugerait-il mieux que Dieu pour des hommes qui ont foi يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولياء بعضهم اولياء بعض ومن يتولهم منكم فانه منهم Croyants, ne prenez pas pour alliés les juifs et les chrétiens.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 Dieu veuille faire venir la victoire ou un ordre de lui, et un beau matin ils seraient pris de remords pour ce qu'ils cachaient en eux-mêmes. ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين Et cela, diront les croyants, ceux qui juraient par Dieu de toute la force de leur serment qu'ils étaient avec vous Leurs œuvres ont été vaines, et un beau matin, ils étaient perdus.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 Ils combattront dans la voie de Dieu sans craindre le reproche d'aucun censeur. C'est là la générosité de Dieu qui l'accorde à qui il veut. Et Dieu est immense et omniscient. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون Votre seul allié, c'est Dieu, son envoyé et les croyants. Ceux qui célèbrent la prière et acquittent la dîme en s'inclinant devant Dieu. ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون Quiconque prend pour allié Dieu, son envoyé et les croyants, il sache que c'est le parti de Dieu qui seront les vainqueurs.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 Et craignez Dieu si vous êtes croyants. وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا Et quand vous appelez à la prière, ils la prennent en moquerie et pour un amusement, cela parce qu'ils sont des hommes qui ne comprennent pas.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 Et les adorateurs des idoles, ceux-là sont en pire lieu et plus égarés hors de la voie droite. وإذا جاءوكم قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به Quand ils vous rencontrent, ils disent nous sommes croyants, alors qu'ils sont entrés infidèles et sont sortis d'eux-mêmes. Et Dieu sait mieux ce qu'ils cachent en eux-mêmes. وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون Tu verras beaucoup d'entre eux courir au plus vite au péché et aux transgressions et à manger le mal acquis. Pire chose que ce qu'ils font. لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون Que ne les réprouvent-ils, les rabbins et les docteurs, pour le mensonge qu'ils disent et ce qu'ils mangent de mal acquis Pire chose que ce qu'ils pratiquent.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 Leurs mains soient enchaînées, qu'ils soient maudits pour ce qu'ils disent. Au contraire, ses mains sont étendues, il dispense comme il veut, et la révélation qui t'est parvenue de ton Seigneur doublera en beaucoup d'entre eux la frénésie et l'infidélité.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 Dieu te protégera contre les hommes, et Dieu ne guidera pas les injustes. الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم وليزيدن كثيرا منهم ما إليك من ربك طغيانا وكفرا فلا تأس على القوم الكافرين Dis-leur, peuple du livre, vous ne vous appuierez sur rien tant que vous n'aurez pas restauré la Torah, l'Évangile et la révélation que vous avez reçue de votre Seigneur. Et la révélation qui t'est parvenue de ton Seigneur doublera en beaucoup d'entre eux la frénésie et l'infidélité. Ne t'afflige donc pas sur le sort des pervers. إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون Les croyants, les juifs, les sabéens et les chrétiens Quiconque a foi en Dieu et au jour dernier et fait de bonnes œuvres, ceux-là ne seront ni inquiétés ni tourmentés. لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا كلما جاءهم رسول بما لا تهوى انفسهم فريقا كذبوا فريقا كذبوا وفريقا يقتلون Nous reçûmes autrefois l'alliance des Israélites et leur envoyâmes des messagers. Chaque fois qu'un envoyé venait à eux, porteurs de ce qui n'était pas selon leur caprice, les uns ils traitaient de menteurs et les autres ils mettaient à mort. ثم تاب الله عليهم ثم عموا وصموا كثير منهم والله بصير بما يعملون Ils escomptaient qu'il n'y aurait pas tentation et ils furent aveugles et sourds. Ensuite, Dieu revint à eux. Ensuite, ils furent aveugles et sourds. cela pour beaucoup d'entre eux.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 Quiconque associe d'autres à Dieu, Dieu lui interdit le paradis, et son refuge sera le feu. Et les injustes n'auront nul défenseur. وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم Ils furent infidèles, ceux qui dirent Dieu est troisième de trois. Il n'est d'autre Dieu qu'un Dieu unique. Et s'ils ne s'abstiennent de parler ainsi, les infidèles parmi eux seront atteints d'un supplice douloureux. Ainsi donc, ils ne reviendront à Dieu, ni n'imploreront son pardon, et Dieu est pardonneur et miséricordieux.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 Et sa mère fut une vraie fidèle. Il se nourrissait d'aliments. Vois comme nous leur expliquons les versets et ensuite vois où il se laisse détourner. قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم Dis-leur, adorerez-vous en deçà de Dieu ce qui ne peut vous faire ni bien ni mal alors que Dieu est le parfait, entendeur, l'omniscient قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيراً وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل Dis-leur, peuple du livre, n'exagérez pas en votre culte outre la vérité et ne suivez pas les caprices d'hommes qui autrefois s'égarèrent, attirèrent dans l'erreur beaucoup d'autres et s'égarent hors de la voie droite. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون Les infidèles d'entre les Israélites furent maudits par la bouche de David et Jésus fils de Marie.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 ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا ولكن كثيرا منهم فاسقون Et s'ils croyaient en Dieu, aux prophètes et à la révélation qui lui est parvenue, ils ne les prendraient point pour alliés, mais beaucoup d'entre eux sont pervers.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 Et tu trouveras que de tous ceux qui sont le plus près de les aimer, ce sont ceux qui disent Nous sommes chrétiens. Cela parce qu'il y a parmi eux des évêques et des moines et qu'ils n'ont point d'orgueil.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 Seigneur, disent-ils, nous sommes croyants. Inscris-nous donc au nombre des témoins. et qu'aurions-nous à ne pas croire en Dieu et à la vérité qui nous est parvenue alors que nous espérons en notre Seigneur qu'il nous recevra au nombre des justes فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين En récompense de ce qu'ils dirent, Dieu les reçut en des jardins éternels que les fleuves arrosent. Et telle est la récompense due au bienfaiteur. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم Quant aux infidèles qui renient nos versets, ceux-ci seront les habitants de la fournaise. يا ايها الذين امنوا لا تحرموا طيبات ما احل الله لكم ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدين Voyons, n'interdisez pas les aliments purs que Dieu vous a permis et n'outrepassez car Dieu n'aime pas les transgresseurs.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 L'expiation en sera la nourriture de dix pauvres, nourriture la plus moyenne que vous fournissez à vos familles, ou leurs vêtements, ou l'affranchissement d'un esclave. Celui qui ne trouve pas, qu'il jeûne trois jours. Telle sera l'expiation de vos serments quand vous jurerez. Et retenez bien les termes de votre serment. C'est ainsi que Dieu vous explique ces versets. Peut-être que vous vous guiderez. « L'Homme et le Maïsir et l'Ansoab et l'Azlam »« L'Ansoab et l'Azlam, c'est un des besoins du travail du chatan »« Faites-le, Croyants, le vin et le jeu, les pêlevants et la divination sont une impureté et une œuvre de Satan.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 Ensuite, craignent Dieu et croient en lui, et ensuite craignent Dieu et font œuvre de bien. Et Dieu aime les bienfaiteurs. أيها الذين آمنوا لا يبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب Croyant, Croyants, Dieu vous éprouvera par quelques gibiers qu'atteindront vos mains et votre lance, pour que Dieu reconnaisse ceux qui le craignent en l'absence de tout témoin.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 Ou en expiation, il nourrira des pauvres, ou jeûnera l'équivalent. Pour qu'il goûte les suites amères de son acte. Dieu fait clémence sur ce qui est passé, et quiconque récidive, Dieu se vengera de lui. Dieu est tout-puissant et il tire vengeance. أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما واتقوا الله الذي إليه تحشرون Vous êtes permis ce que vous pêchez dans les eaux et la nourriture qu'elle rejette. C'est une subsistance pour vous et pour la caravane. Et le gibier vous est prohibé tant que vous êtes en territoire sacré. Et craignez Dieu devant qui vous serez rassemblés. جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم Dieu institua le dé, le temple sacré, pour le relèvement des hommes, et le mois sacré. Les bêtes à immoler et les victimes marquées d'un signe en vue du sacrifice. Ceci dit, pour que vous sachiez que Dieu sait ce que porte la terre et ce qui est aux cieux, et que Dieu connaît toutes choses. Sachez que Dieu châtie durement et que Dieu est pardonneur et miséricordieux. ما على الرسول إلا البلاغ والله يعلم ما تبدون وما تكتمون L'envoyé n'a sur lui que la transmission, et Dieu sait ce que vous dites à haute voix et ce que vous cachez en vous-même. قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون Dis-leur, ils ne se valent pas le bon et le mauvais. Même si du mauvais te plaît la quantité, craignez Dieu, homme d'entendement. Peut-être que vous prospérerez.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 Et si vous questionnez sur elles, à l'heure qu'est révélée la lecture, elles vous seront dévoilées. Dieu soit clément au sujet d'elles. Dieu est pardonneur et plein de longanimité. قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين D'autres, avant vous, questionnèrent sur elle, et ensuite, un beau matin, ils en furent infidèles. ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حائب ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون Dieu ne défendit de monter aucun camelin, ni n'en prohiba la chair, ni le lait, ni à aucun il n'ordonna de mutiler l'oreille. Mais les infidèles profèrent sur le compte de Dieu le mensonge, et la plupart d'eux ne comprennent pas. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون Et quand on leur dit Venez donc à la révélation de Dieu et à l'envoyer, ils disent Il nous suffit de la voie sur laquelle nous avons trouvé nos pères. Est-ce donc que même si leur père ne savait rien, ils ne se guidaient يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون Croyant. vous n'avez à charge que vous-même, et si quelqu'un s'égare, il ne vous nuira en rien.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 vous êtes en voyage et que vous atteint le malheur de la mort. Vous les retiendrez après la prière et ils jureront par Dieu. Si vous avez des doutes, nous ne le troquerons contre aucune matière serait-ce au profit d'un proche, et nous ne scellerons pas le témoignage de Dieu, car nous serions du nombre des pécheurs.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 Ils jureront par Dieu, disant Notre témoignage est plus vrai que leur témoignage et nous n'avons pas outrepassé car nous serions du nombre des injustes. ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم واتقوا الله واسمعوا Cela est plus propice à ce qu'ils portent témoignage selon la face des choses ou craignent que d'autres serments soient référés après leur serment. Craignez Dieu et écoutez, et Dieu ne guidera pas les pervers. يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم قالوا لا علم لنا قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب Le jour viendra où Dieu rassemblera les envoyés. Que vous a-t-on répondu, dira-t-il Nous n'avons aucune connaissance, diront-ils.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 plus tard, homme fait. Je t'enseignais l'écriture et la sagesse, la Torah et l'évangile. Que tu créais le limon comme la forme d'un oiseau avec ma permission. Tu y soufflais, et elle devenait un oiseau avec ma permission que tu ressuscitais les morts avec ma permission, et tu guérissais l'aveugle et le lépreux avec ma permission, que je détournais de toi les coups des Israélites quand tu vins à eux porteurs d'épreuves et que les infidèles d'entre eux disaient Ceci n'est évidemment que de la sorcellerie.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 قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين Nous voudrions, dirent-ils, y prendre notre repas, et pour que nos cœurs soient tranquilles, pour que nous sachions que tu nous as dit la vérité, et pour que d'elle nous soyons témoins.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 Gloire à toi, dit-il. Il ne sierait à moi que je dise ce qui de moi n'est point vrai. Si je l'avais dit, tu l'aurais su. Tu sais ce que j'ai au cœur, et je ne sais ce qui est en toi, et c'est toi qui connais tous les mystères.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 Lorsque tu mis fin à mes jours, c'est toi qui fus de l'observateur et de toutes choses tu es témoin. إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم Si tu les supplicies, ils sont tes serviteurs, et si tu leur pardonnes, c'est toi le Tout-Puissant, le sage par excellence.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 Dieu les approuve, et d'eux il est approuvé. C'est là le triomphe suprême. لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير Dieu a l'empire de la terre et des cieux, et ce qu'il porte, et lui est tout-puissant.